before starting Dharma talk, we will pay respect Buddha by reciting Namo Dasa three times. Ta sẽ tiếp tục học về thiền niệm ăn Đức Phật. Trước khi bắt đầu chúng ta hãy kính lễ Đức Phật bằng cách niệm Nam Mô Ta Sa ba lần. Nam Mô Ta Sa Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa နမောတစ္ဆာဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓัสสะနမောတစ္ဆာဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓัสสะ so we will continue the loka we are uh, sukada sukada we have uh, explained some definitions. So we have left only one about that. So gada. So is well. Uh, gada originally gada, da. Later changed ta. So well speaker. Who speaks well. So it did because of speaking well, Sovagoa, that Buddha, Sukado is Sukado, the one who speaks well. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học một định nghĩa còn lại của ông Đức Sukata À, hôm trước chúng ta đã học hầu hết các định nghĩa của ân đức này và chỉ còn một ân một định nghĩa nữa thôi. đó là su là tốt đẹp, là thiện xảo, thiện lành, là khéo. Gạch tạ đổi từ à, chữ gada là à, g a d a thành g a t a là người khéo nói hay người nói tốt đẹp à, tiếng hán việt gọi là thệ thiện thệ người có người nói lời tốt đẹp có lời thiện ngôn cho nên do vậy mà đức thế tôn có danh hiệu là bậc thiện thệ so in this divination so there are six types of words or saying to combine that may happen in this way, one then is uh, true or not true to consider, uh, beneficial or not beneficial. So another one is a uh, listener may like, may not like. So three. If uh, you you want to say you multiplying this three. So should be nine, nine kinds of speech. Let's say uh, true, beneficial, people may like. This is one. Uh, true, beneficial, people may not like. Uh, this is the number two. Uh, next one, uh, true, not beneficial, but the people may like. True, not beneficial, people may not like. Next one. Not true. Not true. Is there any kind of speech beneficial? <laughs> not true and beneficial. Not have a this combination. Uh, no no this combination. Not true, It is only not beneficial. Never join, not true, and beneficial. So not true, not beneficial, people may like, um, people may not like. So altogether six, not nine. Why not? because of not to uh, ờ, beneficial, not have this kind of combination. Mm. So seem to be not have a like a white line, white line, you know. <laughs> so like people, uh, white line. People say something not true, but uh, it is beneficial. So like that. For example, uh, uh, patient may show doctor he has cancer. So the doctor may, may say, oh, you don't have, you stay healthy, just go back. <laughs> so it is not true, but uh, they may think of an official. But uh, in this teaching, not have such kind of joining. So this kind of saying, I think people may say, "Why line uh, lying, but it is white, not black. Uh, so uh, they, they can give a good name. <laughs> so, but according to teaching, seem to be not have this combi combination. If it is not true, not beneficial, like that. So, but uh, some people are uh, saying it uh, seem to be very good so white lion, lion, lion, but it is white, no black. So also you may have mercy killing. <laughs> Uh, so killing, but it is uh, uh, massive, merciful or uh, mercy or compassionate. Uh, also have this kind of like animals uh, uh sick very much, near to die. So um, have a pain, If so, some people may do injection to kill animals like dogs. So this kind of killing, they say, mercy killing. <laughs> so uh, yeah, giving this kind of name. But uh, according to teaching, uh, so we don't have uh, this kind of things. Mm. Okay. Ừ. Và những lời nói tốt đẹp thì có 6 loại lời nói tốt đẹp mà Đức Thế Tôn đã nói à, và nếu chúng ta phân loại ra thì có ba cái dạng là lời nói đó là chân thật hay không chân thật ừ. và người ta thích hay không thích và lời nói đó lợi ích hay không lợi ích như vậy ba nhóm này nhân với 3 là thành 9 à, 9 à, thì có thể là ừ, mình chia theo kiểu như lời nói chân là thật đúng theo chân lý ừ. và có lợi ích người khác thích nghe là một loại à, và lời nói chân thật ừ, có lợi ích người khác không thích nghe là một loại lời nói chân thật mà không lợi ích và người khác cũng không thích nghe là một loại nữa người lời nói chân thật không lợi ích khác ừ, thích nghe là một loại nữa đó là cái nhóm của chân thật là đã ba rồi còn bây giờ nói về không chân thật không chân thật thì nó không thể đi cùng với lợi ích được đó là quy luật cho nên nó giảm xuống nó không thể kết hợp thành thành chính được mà chỉ có không chân thật thì phải đi kèm với không lợi ích và thành ra cái chỗ thích hay không thích là là là hai nữa thôi thành nha tổng cộng có 6 chỗ này mọi người nắm được ha có nghĩa là lời nói không chân thật thì bắt buộc phải đi kèm với không lợi ích và có thể người này người kia thích nghe hoặc là không thích nghe như vậy tổng cộng có 6 nhóm lời nói à, về cái lời nói chân thật và không lợi ích này à, nhưng người ta có thể thích nghe hoặc không thích nghe này liên hệ đến à, lời nói dối trắng à, white white lie à, có nghĩa rằng lời nói dối nhưng mà à, không có hại người khác mà đem lại lợi ích cho người khác ví dụ như là à, bệnh nhân bị bệnh ung thư đi đến bác sĩ thì bác sĩ à, nói dối để người đó khỏi lo lắng nói là ờ, không có bệnh gì đâu đi về đi thì đây là lời nói dối nghĩ rằng đem lại lợi ích à, à, nghĩ rằng là đem lại lợi ích cho người à, bệnh nhân đó người bệnh nhân đó có thể thích nghe cái lời này đó là ở thế gian thôi còn trong pháp à, không có cái loại lời nói này không có cái loại lời nói mà chân thật mà đi kèm với lợi ích được cái đó là cái cách của thế gian thôi trong pháp thì hệ không chân thật không đúng chân lý thì đã là không lợi ích rồi ừ cũng như cái việc giết hại chúng sanh là phạm giới nhưng có những cái giết à, giống như vì lòng từ bi mà giết ở ngoài đời họ con hay có cái cách nói đó ví dụ như thấy con chó nó đau đớn quá nó bệnh quá à, và vì thương tưởng à, không muốn cho nó đau nữa cho nên người ta chích thuốc cho nó chết cho nhanh và cho rằng cái việc chích thuốc đó là một cái cái giết hại à, mang tính từ bi à, nhưng mà không phải đó vẫn là giết đó vẫn là phạm giới thì trong giáo pháp không hề có cái cái cái loại mà giết hại nào mà đem đến lợi ích cho nên cũng giống như lời nói thể không đúng chân lý không phải sự thật thì không thể đi kèm với cái tính lợi ích Okay, if we have a um, uh, not true beneficial if we can have uh, maybe may not be nine, maybe eight, right? Uh, maybe eight, but now only we have uh, six. So out of six, the Buddha speaks only two. True, beneficial, people may like. This one. True, beneficial, people may not like. So only these two the Buddha speaks. Because of this, he is a good speaker. Và như vậy, mặc dù có ba nhóm nhưng làm ba là chính nhưng do bởi chân thật không thể đi kèm với lợi ích cho nên còn có xấu thôi, có xấu dạng lời nói, phân loại lời nói à, được tính theo cách như trên thì trong sáu loại này nè thì đức phật chỉ nói hai loại mà thôi đó là lời nói chân thật đem lại lợi ích và người ta có thể thích và loại thứ hai là lời nói chân thật đem lại lợi ích và người nghe có thể không thích đức phật chỉ nói hai loại này thôi cho nên ngài được gọi là đấng thiện thệ à, bậc khéo nói so related to this, uh, we may see a little bit in the Dhamma quality, Sakado. Sakado. Sakado means well taught. The Dhamma is well taught. So well taught means one of the definition is uh, saying and talking is not different. What the Buddha say is uh, real so if the Buddha say it is beneficial, will be beneficial. So if the Buddha say it is not beneficial, like to do evil thing, so it is not beneficial. So because of this, uh, uh, what the Buddha say is real, not different from reality. Uh, so karma and karma result, the Buddha say, also it is a reality. So there is no self, no soul, no creator. So uh, it is the Buddha said. So it is in reality. So because of this, uh, one of the quality of the, the Dhamma is uh, Swakado. So the Dhamma is well taught. Hmm. Và do Ngài là bậc khéo nói, là đấng thiện thệ, cho nên liên hệ đến ân đức của Pháp. Một trong cái ân đức của Pháp là Swakato, là Pháp do Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng. À, lời thuyết giảng hay lời nói thì không khác nhau, cũng là một. Và những gì Đức Phật nói thì luôn là sự thật. Nếu Đức Phật nói đây là điều lợi ích thì nó sẽ là điều lợi ích. Nếu Đức Phật nói đây là điều không lợi ích như là những việc bất thiện thì nó thật sự không lợi ích nó đúng với chân lý như thế nếu đức phật nói đây là chân lý là sự thật thì nó cũng không khác với chân lý như à, không có ngã không có linh hồn không có thượng đế đấng tạo hóa vân vân và đây là những lời nói tương ứng với chân lý với sự thật do vậy mà một trong những phẩm chất của giáo pháp là swakato là pháp do đức thế tôn khéo thuyết giảng so do because speaker uh, we can we should speak in this way. So the see the people like or not like. But uh, for the normal people like us, uh, we may only choose uh, uh most of the time true beneficial, uh, which people likes because uh, if other people are not like, uh, so so they may they may they may close their video, <laughs> their phone, or or if they afraid uh, known by Bande, so just uh, go away go away from the phone. It is impossible. So because of this, uh, if I uh, was, uh, so may, may say back something like that. So because of this, uh, although the Buddha choose uh, two kinds of words to say, but for the normal people, most of the time, we may consider uh, which people like or not like. Uh, so may choose uh, which people like. So, but occasionally, if we are powerful, so like uh, for our childrens, uh, sometimes if it is beneficial, uh, we may say uh, true and beneficial. They like or not like, may not consider. So sometimes uh, uh bed, medicine uh, needed for the patient. Okay. Sante. À, do vậy mà Đức Phật chỉ nói hai loại lời nói đó là lời nói đúng với chân lý đem lại lợi ích và à, được chúng sanh ưa thích nghe và lời nói đúng với chân lý có lợi ích và chúng thanh chúng sanh không thích nghe đó là về phần Đức Phật nhưng mà đối với chúng tôi à, chúng ta thì chúng ta chúng tôi chỉ à, à, xem xét và chọn lựa tập luyện và nên thực hành cái loại lời nói thứ nhất mà thôi đó là nói đúng với sự thật đem lại lợi ích cho người nghe và được người nghe ưa lời nói đó ừ. bởi vì nếu mà chúng tôi nói những điều mà người nghe không thích nghe đó thì họ có thể không muốn nhìn nữa và và tắt điện thoại đóng điện thoại lại rồi khỏi lớp học đúng không à, do vậy mà chúng tôi chỉ là lựa chọn lời nói thứ nhất thôi tại vì à, vì à, nếu không thì người nghe họ bỏ cuộc và họ có thể là nói lại những cái điều mà cái là điều phản bác phản biện do vậy mà chúng ta nên thực hành lời nói thiện ngôn học theo đức phật có điều mình nên cân nhắc rất là nhiều trường hợp mình chỉ nên nói lời mà người khác ưa thích thỉnh thoảng trong một số trường hợp nếu chúng ta là người có y lực y, y quyền giống như cha mẹ đối với trẻ con á, thì À, có những lúc chúng ta nên nói những lời lợi ích đúng với sự thật mặc dù trẻ con có thích nghe hay không thì cũng mặc kệ chúng ta nên dạy dỗ và à, giống như là thuốc đắng thì đã tật vậy tức là lời nói à, sự thật thì mất mất lòng nhưng mà cũng phải nên nói so uh, à, another answer how about true uh, not true and beneficial have it or not about that If it is not true, it becomes musawara. May be good for the other person, but not, not sure. For own self, it is a breaking morality. So it is no good. Uh, about this, uh, to, to practice, uh, we may need to learn something sometimes uh, like Arhandas are uh, saying. Oh. So one time, Anasari Buddha uh, gave a Dhamma talk to the Dhamma in the Dhamma Buddha story. So the listener uh, have done jobs uh, to kill people, prisoners, uh, because of the order of king. So 50 years he has done about these jobs. So when Banasari Buddha gave a Dhamma talk, uh, he is uh, not interested because of regret he has done. So Banasari knew that. So at that time, mm, I may need to change this is Bhaskara's mind. Eh, so unless Hariboda get him, so you have done killing because of, is it because of king's order or because of your desire? Mm, so it is because of the order of king, king's order, not because of my desire. So at that time, Vanda Sariputta asked the next question. So is, if so, it, is it your fault or is it against fault? So Vanda Sariputta just making a question. Never say, this is just against fault. No, your fault. Uh, Vanda just asking a question. But the listener, he thought, oh, this is not my thought. You become happy, so can absorb the Dhamma. Then uh, he passed away. Because of that kusala, uh, listening Dhamma well, uh, he reborn in the Deva realm. So uh, this is kind of saying we have. So it is called uh, Vinchana. Vinchana, uh, like a, a, kind of playing a trick not telling a lie. Mm. So it is uh, uh, still true and beneficial. So sometimes if it is beneficial, we can use in this way, Vinjana. Yes, uh, okay, as a law, uh, Banisari Buddha not breaking uh, law because he is just making question. We cannot blame him uh, you are telling lie cannot say, oh, I don't tell a lie. I'm just making question, asking question like that. So why he trying to change others' mind is because of benefit he did. So his speaking is another law. His intention is good. So this kind of saying is, uh, we may say, well saying. So as a winner, as a law, no problem. As an intention or as a abhidharma, so it is good. Okay. Yes. Mm. và về cái loại lời nói mà không đúng theo sự thật và có lợi ích thì cái loại lời nói này có hay không có tồn tại thực ra là à, nó là thuộc về musawada rồi đó là phạm giới nói dối à, nói à, không đúng sự thật nó có thể là tốt cho người nghe nhưng đối với bản thân người nói thì bị phạm giới do vậy nó không tốt do vậy không có cái loại lời nói mà không đúng với sự thật không đúng với chân lý mà có thể đem lại lợi ích được à, khi chúng ta thực hành cái loại lời nói trong đời sống hàng ngày chúng ta có thể học cách của các bậc a la hán về nói năng có một lần đức xá lợi phất giảng cho ông Dambatatika à, là một đao phủ câu chuyện này ở trong kinh pháp cú à, ông này đã từng làm đao phủ cho nhà vua trong vòng 50 năm và khi được đủ duyên à, nghe pháp nơi ngài xá lợi phất thì tâm ông không thể tập trung được bởi vì sự hối hận hối tiếc về những việc làm giết người trong suốt một thời gian dài của mình. Do vậy, tâm ông không thể tập trung để lãnh hội giáo pháp. Lúc ấy, Ngài Xá Lợi Phất mới nghĩ rằng ta nên chuyển đổi, chuyển hóa tâm của ông này. Và Ngài đã đặt câu hỏi như sau. Ồ, ông đã làm công việc đao phủ trong 50 năm. À, do, như vậy, việc ông làm là do đức vua sai bảo hay là do ông muốn? thì lúc đó ông đao phủ mới trả lời bạch ngài đó là việc con làm là do nhà vua sai bảo chứ con không muốn rồi thì ngài xá lợi phất mới đặt câu hỏi tiếp theo nếu như vậy thì đó là lỗi của đức vua hay là lỗi của ông ngài chỉ đặt câu hỏi như vậy thôi ngài không khẳng định một điều gì cũng không nói gì tuy nhiên khi nghe như vậy thì ông đa phủ ông tự nghĩ rằng ô như vậy không phải lỗi của mình đó là do mình làm do vua sai bảo thôi chứ mình không có muốn và do nghĩ như vậy cho nên tâm ông trở nên vui vẻ hoan hỷ và bị được thoát khỏi sự dằn vặt hối hận và ông có thể tập trung nơi bài pháp thoại mà ngài xá lợi phát giảng và à, ông được những thiện nghiệp thiện tâm sinh khởi và sau đó ông chết nhờ những thiện tâm đó ông tái sinh lên cõi trời như vậy cái loại lời nói mà mà đức xá lợi phất đã nói như vậy thì thuộc về vinchana vinchana là một kiểu như um, nói mẹo nói mẹo để không bị nói dối nhưng vẫn là sự thật và vẫn đem lại lợi ích cho chúng sanh um chúng ta có thể sử dụng cái loại lời nói như vậy nói về phạm luật thì ngài xá lợi phất không hề phạm luật bởi chúng ta không thể che trách ngài rằng ngài đã phạm luật bởi vì tác ý của ngài là thiện lành lời nói của ngài là thật không có gì sai với sự thật ngài chỉ đặt câu hỏi thôi chứ ngài không khẳng định là ông ấy không giết người chẳng hạn và à, xin lỗi ông ấy không có tội chẳng hạn đó là tự ông nghĩ thôi và và nó đem lại lợi ích cho ông ấy là vì sau khi nghe như vậy ông tự chuyển cái tâm của ông và ông lắng nghe pháp ông tái sinh tại trời như vậy đó là lời nói có lợi ích và tương ứng với sự thật và để tránh cái à, khiến cho người nghe à, khó chịu đó à, tránh và để đem lại lợi ích cho người nghe đó chúng ta nên học cách nói như thế gọi là cha giá dạ. yeah. cha đó yes, So another law, uh, especially for the bhikkhus, uh, another rule. So bhikkhu uh, cannot kill any being. So, but uh, if a bhikkhu kill human being, it is a problem. So need to disrobe. So even a baby in the mother womb abortion, something like that cannot do. Uh, also, like uh, someone want to die, so Beku, if uh, he prays about the death, so because of praising of death, if the person trying to kill himself, so Beku need to disrobe. <laughs> so when it can be problem is uh, some people uh, very sick and the near death. So sometimes they may invite vehicles. <laughs> so how we should say? <laughs> some people, uh, yeah, some some relatives, uh, maybe some kind of people uh, let it go. No need to worry about the about the relatives, about the us. You go you are away freely, something like, like that, may say. So uh, one thing we have a rule, we should not have intention to kill other people. Another thing is that we cannot praise for the death. It is a rule. But another, uh, as a dharma, also we should not attach lives, not only lives, anything. As a Dhamma, we should not attach own body, uh, we should not attach a property, attach to property. Uh, we should not attach uh, our lives. Uh, because of this, in those cases, uh, to be okay for the Dhamma, to be okay for the Vinaya. So, uh, need to speak well đối với chư tăng tỳ khưu thì có một luật cho các vị đó là tỳ khưu không thể giết bất cứ chúng sanh nào đặc biệt là nếu giết một con người thì phạm trọng tội và phải xả y dù cho đó là một thai nhi à, do vậy mà chư tăng không được giết người và cũng không được ca ngợi cái chết khen ngợi tán thán sự chết à, và nếu vị tỳ khưu nào mà khen ngợi tán sáng sự chết và khi người nghe à, hiểu và làm theo bằng cách tự tử thì tỳ khưu cũng phải xả y à, như vậy trong một số trường hợp phải xử lý như thế nào ví dụ như gia đình à, thí chủ có người thân bị bệnh bị bệnh rất là nặng sắp phải chết và mời chư tỳ khưu đến để tụng kinh hay thuyết pháp hay để an ủi người sắp chết à, thì à, chư tỳ khưu đến phải nói như thế nào À, phải nói ờ, đừng nên lo lắng đừng lo, lo lắng về tài sản của cải về bà con quyến thuộc vân vân à, chưa tăng chưa tăng phải tuân theo giới luật là không được ca ngợi cái chết ví dụ như không được nói Ồ, à, thôi cứ cứ chết đi vân vân à, mà không được có cái ý định đó và không được khen ngợi sự chết nhưng một mặt khác chưa tỳ khu chưa tăng cũng phải nói theo đúng pháp là À, không nên dính mắc với đời sống à, không nên dính mắc với của cải tài sản à, với thân bằng quyến thuộc vân vân do vậy mà chư tăng lúc này phải rất là khéo nói để nói điều có lợi ích tương ứng với sự thật mà cũng phải đúng với giới luật tương ứng với pháp và luật Then there is uh, Bande Saribuddha's saying about about death and life. He said, uh, "I'm not delighted in in the life or delighted in the death. I'm not delighted in the, in the life. So, but I'm waiting the time like a kind of worker, uh, daily bed, daily bed worker. I don't know how to say about the working. Uh, so daily bed means uh, at the end of the day, after working, so the employer may give money. So those workers are not trying to finish the jobs. Uh, their aim, all the time they are seeing in time to finish because uh, at the end of the day they will have money. Uh, so not interested about the jobs. So in the same way, Vanisari Buddha said, I'm not delighted in life, not longing for life, uh, not delighted in death, but I'm waiting the time, like a kind of worker uh, uh, who are paid, uh, who is paid daily. So this saying is uh, very clever because not praising, not, not praising in death, and uh, not attached to the life. Lời nói liên quan đến cái chết à, lời lời nói khôn ngoan liên quan đến cái chết được ngài xá lợi phất nói như sau à, ta không thích thú đời sống ta cũng không thích thú cái chết ta chỉ như người làm công làm công nhật ăn lương đang chờ đến cuối ngày để lãnh lương của mình à, đối với người làm công ăn lương á, mà ăn lương theo ngày á, tức là họ phải làm công việc từ sáng đến chiều trong khi làm công việc họ không thích cái công việc đó họ phải làm à, nhưng họ trong họ cứ làm họ trong đến cuối ngày cuối ngày thì cái người chủ sẽ trả tiền lương tiền công cho họ của một ngày đó thì à, thái độ của người làm công ăn lương là như vậy và ngài xá lợi phất đã dùng một ví dụ để nói về thái độ của mình đối với cái chết đó là ta không thích thú trong đời sống ta cũng không thích thú đối với cái chết mà ta chỉ như người làm công Nhật đang chờ đến giờ lãnh công của mình. Như vậy lời nói của Ngài cũng không phải là khen ngợi tán thán sự chết và cũng không khen ngợi tán thán sự trong sự sống và rất là hợp với pháp và luật. So another example when Banesariputta report to the Buddha. So Now it is the time. It is the time to go to to go into the pranibbana, means to pass away to die. So reported to the Buddha. So at that time, the Buddha didn't say okay. <laughs> so if you say okay, it is it can be problem. So other religion may may blame him, it is a praising death. So, what the Buddha say is uh, where you were, where you aim to go to pre-nirvana, where you will die, where uh, where will you die, like that, asking the place. Uh, so, yeah, because the Buddha accepts uh, about that. Why except his uh, his disciple is uh, know very well about his time to go to into pre-nibbana. Because of this, uh, uh, no need to say about the uh, not to death or not to die or to die. If not to die, it is a long word to say, but uh, it, but now it is the time to die. So, but uh, he did know about the time, yes, uh, suitable time to pass away, yes. because uh, he has considered about that. He has a thought about that. Uh, the Buddha, no need to prohibit him, uh, but also cannot allow. If he allow, okay, you can die, <laughs> you can pass away if uh, he say, so other religion may blame the Buddha is praising death. Yes. So uh, encouraging to die. So because of this, uh, what the Buddha said is, uh, where, where will you die? Where, where will you go into pre-nirvana? So this saying is clever. So just asking a question. So sometimes uh, for those who need to follow the the, the rule and Dharma. Uh, so our saying can be a bit different. <laughs> so may not be so directly sometimes uh, to avoid uh, or to stay between law and Dharma. Mm. Một ví dụ khác về lời nói khéo tương ứng với pháp và luật như lần nọ đức như lần cuối cùng đức xá lợi phất đi đến thăm Đức Phật và báo cáo với Đức Phật về giờ này à, Bạch Thế Tôn đây à, đã đến giờ con à, nhập niết bàn à, xin chào Đức Thế Tôn vân vân thì Đức Phật không nói rằng là à, à, ok được à, ông ông ông chết đi hay là sao Đức Phật không nói Đức Phật cũng không cản à, nếu mà ngài nói ok được thì các tôn giáo khác sẽ chê trách chỉ trích Đức Phật là tán thán cái chết cho nên Đức Phật chỉ hỏi rằng à, con sẽ nhập niết bàn ở đâu ở đâu tức là hỏi về địa điểm nơi chốn mà ngài xá lợi Phật sẽ nhập niết bàn vì Đức Phật chấp nhận cái chết của vị đệ tử vì biết rằng vị đệ tử của mình biết rất rõ về thời của vị ấy biết rất rõ rằng vị ấy đã quán xét và đã biết là đã đến thời vị ấy cần nhập niết bàn cho nên đức phật không cần hỏi lại đức phật cũng không cần phải cho phép hay là cấm cản và do mà ngài chỉ cần hỏi à, về địa điểm con sẽ nhập niết bàn ở đâu ở đây là một câu hỏi rất là khôn khéo à, khéo nói đối với những người mà thực hành theo pháp và luật thì lời nói của họ sẽ hơi khác một chút cách nói sẽ hơi khác một chút không có thẳng thắn như là bình thường à, nhưng vẫn tương ứng với câu chuyện và vẫn đúng với pháp và luật yeah this uh, related to, to this uh, another one to to learn is uh, so about the that rule of or oh, that rule, yeah. So uh, the same as we have said, uh, killing uh, human beings for the bhikkhu, it is a serious offense need to disrobe. So to make this law, uh, to set this uh, rule, uh, at the Buddha time, there are some bhikkhus they have a karma, banadipada, killing, uh, killing beings. So that karma will produce a result uh, soon. So, uh, so other people may, may kill them or they may be killed themselves because of karma. It is unavoidable. The Buddha knew that. Uh, because of this, uh, the Buddha taught asubha meditation uh, foundness meditation. So foundness meditation is reflecting this body as a disgusting things, uh, as a disgusting things. Yeah, like a dead body, very disgusting. So life body also uh, from the ear, from the eye, from the come out impurity every day, uh, from the body sweat come out inside the body uh, like a body. so uh, bones, uh, organs, uh, so uh, she'll reflect as a thinking things. Uh, so another way of practicing is uh, in this body, there are many uh, bacteria in the body. They are staying in the body. They are marrying. Uh, they are giving birth in the body using this body as a donut, as a hospital, like that. So uh, if we reflect in this way, so we may remove attachment to the body. So the Buddha taught uh, those bhikkhus. So it is allowable to talk. This body is impermanence, non-self, uh, uh, suffering, uh, to reduce attachment. But it is not in, in, should not be encouraging about the death. Uh, so cannot say, oh, let it go. <laughs> you let it go, something like that. Cannot say. It is a kind of commitment. So uh, if uh, the person um, not kill self, it is quite okay. But because of saying if they kill themselves, it is a problem. So after talking in this uh, meditation, uh, the Buddha told the bhikkhus I will stay alone. No one can come to me except uh, the bhikkhu who will send the food, who will send the food. Uh, so, because uh, because of their karma, these bhikkhus will be killed by will, will kill themselves or themselves or being killed by others. So it is unavoidable the Buddha knew. So, but in front of Buddha, it should not be. Also, he cannot stop. After talking this, he he report uh, bhikkhus uh, and we stay alone. So bhikkhus are uh, encouraging someone to kill them like that. Many people passed away. So uh, there is this story about about this. So we may have, if uh, the Buddha didn't teach Asava meditation, they may attach their life, although they, they are killed. So it is not, not good uh, for their destination. So with the Asava meditation, if they die, uh, they can reborn uh, better destination. So after this event, so the Buddha laid down uh, Bhikkhu cannot kill human beings. Uh, so ever kill the own self, uh, no need to disrobe, but uh, uh, still have uh, a kind of offense, mm, need to confess. So, but uh, if uh, kill others, it is a, a big offense, need to disrobe. Liên quan đến lời nói này có một chuyện nữa là theo luật của chư tăng thì không được giết người thì xuất phát từ đâu um, đó là và thời đức thế tôn còn tại thế thì liên quan đến cái giới thứ ba là là giới giết người là nếu một vị tỳ kheo mà phạm tội giết người thì phạm vô à, trọng tội và bất cộng trụ phải xả y à, và thời đức phật có một số vị tỳ kheo có cái nghiệp sắc sanh ừ, nghiệp này đã đến giờ trổ quả đã đến lúc chín mùi à, khi trổ quả thì nghiệp này sẽ khiến cho các vị tỳ kheo ấy hoặc là tự sát tự giết mình hoặc là sẽ bị những người khác giết và đức phật ngài quan sát và ngài thấy điều này à, và không thể tránh khỏi điều này cho nên ngài đã dạy thiền quán bất tịnh cho những vị tỳ kheo này và ngày dạy thiền quán bất tịnh như thế nào đó là ngày dạy các vị ấy quán trên ngay chính cái thân sống này cũng có vô số những cái điều bất tịnh nhòm gớm à, cũng không khác gì mấy là thay chết à, ví dụ như chảy ra những vật bất tịnh chảy ra từ các cái lỗ các cái khiếu trong cơ thể chính lỗ chính khiếu trên cơ thể chảy ra những thứ nhòm gớm luôn luôn à, và ở bên trong thì có thể như là một cái thế giới của vi trùng của vi khuẩn nó ăn ở cưới hỏi sinh con để cái bệnh tật à, đi tiểu tiện đại tiện và nó chết ừ, thành như nhà nhà mồ hay là nghĩa địa của chúng nó luôn vô số vi sinh vật trong cơ thể này do vậy thân này thật sự rất là đáng nhòm gớm à, khi ngài quán ngài dạy xong thì à, ngài còn dạy về khổ vô thường vô ngã và tất cả những điều này là được phép nói bởi vì tương ứng với chân lý với một tác ý là để giảm dính mắc giảm thiểu cái sự dính mắc về đời về về thân thể à, nhưng mà khi khi chúng ta quán bất tịnh chúng ta không khi chúng ta dạy về bất tịnh thì chúng ta không thể nói ờ nó gớm quá cho nên thôi bỏ nó đi bỏ cái thân này đi chúng ta không thể nói như vậy nếu mà chúng ta chúng tôi mà dạy quán bất tịnh mà nói như vậy thì không đúng à, nếu mà người nghe và người thực hành mà họ tự tử thì điều này hoàn toàn không, không đúng không nó trở thành một vấn đề à, chỉ là để giảm cái sự dính mắc thôi và khi Đức Phật dạy xong rồi thì ngài ngài mới ra chỉ thị là không được ai không có ai được phép gặp ngài à, ngài muốn độc cư một mình và chỉ cho người đem thức ăn đến cho ngài được phép gặp ngài mà thôi trong một thời gian à, vì ngài biết rằng đã tới thời các vị tỳ kheo đó phải chết à, do nghiệp quả đã chín mùi thì sau khi các vị tỳ kheo đó quán và thấy sự nhòm gớm như vậy thì mới nhờ một vị khác những vị khác giết mình cầm con dao và giết mình và như vậy rất nhiều một số vị tỳ kheo chết nhiều vị tỳ kheo chết khi Đức Phật biết như vậy và ngài không không xuất hiện tại vì nếu các vị đó chết trước Đức Phật có sự hiện diện của Đức Phật thì cũng không nên à, ngài không và và nếu ngài không dạy ngài không dạy thiền quán bất tịnh thì các vì đó cũng sẽ phải chết nhưng chết với tâm dính mắc thì sẽ tái sanh xuống bốn cõi khổ còn đức phật biết như vậy cho nên trước khi họ chết đã kịp thời dạy cho họ quán bất định để họ từ bỏ sự dính mắc và với cái tâm đó họ chết họ tái sanh lên cảnh lành do vậy mà đức phật ờ, đã khéo nói trong trường hợp này nói đúng chân lý và lợi ích à, tuy nhiên sau khi mà những những vị khác mà được nhờ giết giết những vị tỳ kheo này á thì à, là cũng là tội giết người nhưng mà là là, là phạm lần đầu tiên ừ, do vậy Đức Phật chế bắt đầu từ đó Đức Phật chế giới tỳ khu không được giết người nếu giết người là phạm bất cộng trụ ừ, tuy nhiên những vị mà giết đầu tiên đó thì là là không có phạm bất cộng trụ và nếu mà chưa tỳ kheo thì giết chúng sanh khác thì phải sám hối phải xử tội nhưng mà không có phải xã y còn nếu giết người thì mới bị xã y đây là câu chuyện liên quan đến giới thứ ba so there are some saying real or not I don't know <laughs> but uh, a kind of clever saying so maybe some couples uh, they they want to ordain maybe in a holiday So maybe one month or two months. At the end, after completed, if they say do this rope, maybe it is uh, not, not proper. What they say I heard is uh, let's stay with the five precepts. Mm. So quite clever. <laughs> So who say it? Uh, may I ask? Pardon. Well, who say is uh, maybe, I don't know, one of them. Uh, husband or wife. Ah, ah, husband and wife couple. Yeah, couple. So I mean the, the one, um, uh, for example, the husband go uh, ordained and the wife say to husband. No, not together, maybe together they are ordained. together I got it thank you à, về một số cái cách nói um, à, thật hay không thật thì tôi không có biết nhưng mà ngài kể câu chuyện là ở uh, miến điện đó thì đến những cái kỳ nghỉ thì người ta hay xuất gia giao duyên à, có thể một vài ngày hoặc thậm chí một hai tháng thì có những cặp vợ chồng hoặc cùng xuất gia giao duyên với nhau đến cái thời mà họ phải xả y á thì họ không có nói là mình hoàn tục xã y ra đời họ không nói mà họ chỉ nói một cái câu rất là văn vẽ đó là à, à, chúng ta hãy à, cùng nhau hãy à, hãy cùng sống với nhau với năm giới à, chúng ta hãy cùng sống với nhau và giữ gìn năm giới thọ trì năm giới đó là họ nói như vậy với nhau cho nên họ không có nói là xã y hay là hoàn tục so what about that thought, uh, to be good speaker is must be true, must be beneficial. People like may not like. The Buddha may not may not consider about that. So only two kinds of speech that the Buddha speaks. Uh, it is also timely. Uh, so in a suitable time, in a suitable place. So to be good speaker, uh, also you need to think uh, should develop time and in uh, a develop place. Như vậy có hai loại lời nói mà Đức Phật um, luôn tán thán và ngài sử dụng đó là lời nói tương ứng với sự thật chân lý, lời nói đem lại lợi ích cho chúng sanh và lời nói được chúng sanh ưa thích. À, loại thứ hai là lời nói chân thật tương ứng với chân lý, lời nói đem lại lợi ích cho chúng sanh à, và chúng thanh có thể không thích nghe đức phật chỉ à, xem xét và nói hai loại lời này thôi tuy nhiên ngoài ra ngoài ra thì ngài cũng nói đúng thời à, đúng thời là phải um, đúng vào thời điểm đem lại những lợi ích thì ngài mới nói à, và đúng chỗ đúng đối tượng Uh, okay, so um, we should be timely saying. So time is up. Uh, we should stop. But uh, before ending, uh, I need to amend in the previous talk. Uh, mm. we, we have said uh, seven over dhammas. Uh, so, so in the teaching, have seven noble dhammas, have seven properties of noble person. So sometimes it mix. So uh, at that time, in the Vajracharana Sambandha, seven noble So uh, instead of generosity, you should replace uh, uh, Sutta, knowledge, much hearing. Much hearing means much learning. Okay, so to to replace to be Novad, Novadharma. So if a noble property, noble person's property, so uh, instead of the sati, you should replace sila. Instead of virya, Excuse me. Mm. Yes, generosity, mm. right? Mm. We hmm. have taught. Yes, okay. In the previous teaching, we have taught seven noble dhammas. Yes, I got it. Vajracharana Sambano, you know? Something. Because something something wrong about yes. that. Yes, to amend. Yes. So, okay, seven noble dhammas. Uh, and then sada, uh, sada, sati, hiri, otapa, uh, Viriya. and chaga. chaga is a generosity, I have said, but no, you should replace. Yes, Mante. Uh, to be seven noble dharma. Yes, but uh, there are another saying, you know, in this case, uh, in, in the another place, uh, have seven noble properties. Yes. so if you want seven novel properties, instead of sabdi, you should replace sila. This one, yes. Uh, instead of viriya, you should replace uh, chaga, generosity. Yes, The others are the same. Okay. Yes, Bhante. Mm -hmm. uh, I, uh, về bài pháp thì ngày hôm nay sẽ giảng tới đây là đúng thời à, tuy nhiên ngài à, muốn đến chính một số điểm liên quan đến nội dung của bài pháp hôm trước đó là trong bài pháp hôm trước về ân đức Vichacharana Sampano là ân đức minh hạnh tốt ngài có đề cập đến bảy à, thất bảy pháp cao thượng của bậc thánh nó khác với thất thánh sản là bảy tài sản của bậc thánh hai hai này khác nhau ha thì cái lúc đó ngài nói à, tính niệm tàm quý tinh tấn à, thí thì lúc này ngài muốn đến chính rằng bảy pháp cao thượng của bậc thánh đó là mình phải thay bằng đa văn đa văn chứ thay cho chỗ thí còn đối với thất thánh sản là tài sản của bậc thánh à, bảy tài sản của bậc thánh thì có tính thay chỗ niệm vô bằng giới si lá niệm thay bằng si lá tàm quý thay chỗ tấn vô bằng thí dạ, như vậy thì những cái phía sau vẫn vẫn như vậy đó là sự đến chính của ngài yes Bhante. we should go to interview. Yes, Bây giờ tới phần trình pháp, mọi người có câu hỏi xin mời đặt ở trong chat box à, con xin chia màn hình để hỏi những câu hỏi đã được đặt trước so may we share the screen for the previous mm. question remain mm. à, câu hỏi của huệ thanh ngọc à, từ hôm trước trong chat box ừ. dạ Kính thưa Ngài Thiền Sư, con đã nhập được sơ thiền. Khi con an trú trong sơ thiền, con có quán ngủ ổn trong sơ thiền không ạ? Hay nhập vào sơ thiền thì tâm con lúc này quán gì ạ? Con xin sư chỉ dạy con. Con tri ân công đức Thiền Sư. Con à, Venerable Sir, uh, I have entered the first jhana. When I stay in the first jhana, should I contemplate on the five aggregates of the first jhana or when I enter the first jhana, what is the object that my mind should discern? I would like Bante to teach me. I am grateful. So, based on what you want to practice, so if you want to practice samatha meditation, only taking Patipaka Nimitta as an object you should have a jhana longer. So if so, it is a practicing absorption quality, mastery. So occasionally you may check jhana factors. So it is practicing uh, the mastery of uh, checking jhana factors. Uh, this is a samatha practice. But uh, if uh, you want to practice vipassana, yes, you may, uh, you can practice uh, like uh, practicing jhana factors or practicing mentality, mental factors, uh, heart base. From there, uh, go to materialities. Uh, after that, you may you can also do cause and effect. Uh, so also you can do you can see rising and flourishing and contemplate nature dukkha anatta. So if you practice those, it is a vipassana practice. Because of this, uh, based on uh, desire, what you want to do. So you can practice uh, samatha or vipassana. Yes, ma'am. Ngài trả lời như sau, tùy vô bạn muốn thực hành ừ, gì, với mục đích muốn thực hành thiền gì. Ừ, nếu mà thiền chỉ Samatha thì bạn bắt đối tượng là Patipaganimita, tức là thiền, tợ tướng của sơ thiền và an trú trên đó lâu dài hơn để thực hành thiện xảo về an chỉ định à, và kiểm tra các cái thiền chi à, của thiền sơ thiền à, và đây là sự thực hành về thiền chỉ à, còn nếu mà đối với hành giả thực hành thiền vipassana họ dựa trên bậc thiền là sơ thiền họ có thể à, phân tích các cái thiền chi các cái tâm và tâm sở danh pháp của sơ thiền à, và họ có thể dựa à, phân tích ý môn ý, ý môn rồi phân tích danh và sắc nhân quả phân biệt uh, thấy sự sanh và diệt của danh sắc này và hào quán khổ vô thường vô ngã thì đây là thực hành thiền vipassana à, như vậy tùy vô cái à, ước muốn hay cái ý định của bạn muốn thực hành thiền gì nữa so the next question um, Câu hỏi của Lương Phúc. Kính bạch Ngài, cho con hỏi về tỳ kheo có được bố thí vật dụng mình nhận được từ thí chủ đến người nghèo khổ, người bệnh, hàng cư sĩ được không ạ? À? Dear Bante, may I ask, can a bhikkhu offer the, the items that he received from devotees to the poor, the sick people, to lay people? Giving to the lay people sometimes uh, can have uh, some problems. So Like if uh, we happen to give devotees, it can break their faith. Originally, they are supporting you because of faith, understanding karma and karma result. But when Bhikkhu give uh, to the lay people, so lay people, some lay people may think, oh, this Bhikkhu is friendly with me, so I should support him. So in this way, they donate. So those donation is uh, not allowable for the any bhikkhus. So yeah, because of this, uh, can, no, generally cannot uh, give uh, to the lay people. So, but uh, some are allowable, uh, like uh, parents, uh, like some Nera do be in the monastery also uh, practitioners, uh, uh, so practitioners in the monastery. Uh, so uh, have this saying for the poor people. Someone come to the monastery, maybe prisoners or army or so you cannot hope uh, anything from him. so totally very poor. So if so, you can give uh, those people. So problem is when they give it back to you, yeah, so it can be problem. So such kind of people, uh, poor people, you can give. Uh, mm. Yes, hmm. I'm not clear about the problem when they give back to you. So who is they and who are they? Now, uh, who are they? For example, Bhikkhu gave a that lay people. Yes. The lay people may think, oh, this Bhikkhu is friendly with me, giving gift to me. So, mm. uh, like it. So, because of this, uh, the lay people may give it to the Bhikkhu. Uh, uh yes. But uh, like this kind of giving is uh, no because of understanding karma and karma result. Yes, because of apprenticeship. Hmm. Yes. So especially Bhikkhu if a giver with the desire to to get back. So it is uh, worst. But uh, because of this rule, uh, the mind may not be clear. Uh, generally, uh, yeah, that Bhikkhu may know, but uh, other people may not know this rule. So generally cannot give uh, lay people. So, but uh, parents, uh, some Nera to be um, practitioner in the monastery. Uh, so uh, some like very poor people come to the monastery uh, as a maybe prisoner released from the prison, so nothing to eat, or army person uh, uh, uh, from the fighting they they will come to monastery to get food or something. So for those people can give. Mm. Yes, also some tips, uh, tips uh, may, some may, tips are not poor people, but uh, maybe they come to monastery to eat something. So for such kind of robust uh, tips, uh, even bhikkhu, uh, forest bhikkhu need to keep some amount of rice, some amount of jaggery like <laughs> that to give them. <laughs> because uh, even if no, no give, no, no there is no food in the monastery, they may get angry, and so they may fight the bhikkhus. Even have a rule to keep some kind of food, aiming to, to give those robust tips. À, okay. Yes, thank you. Thank you. Um, Ngài trả lời câu hỏi này như sau. Um, nếu mà vị tỳ kheo cho đồ đến người cư sĩ thì à, sẽ gây ra một số vấn đề à, thứ nhất đó là người cư sĩ sẽ mất tính tâm bởi vì người cư sĩ sẽ người, người cư sĩ thường đã cúng dường đến chư tỳ khưu với tính tâm với à, niềm tin hiểu nghiệp và quả của nghiệp à, à, cho nên là à, sẽ mất tính tâm nếu tỳ khưu đem cho ừ, người khác với cái ý định là tạo mối quan hệ thân thiện à, thì điều này là không được phép đối với chư tăng à, nhưng được phép ở trong những trường hợp sau đó là ừ, chư tỳ khưu có thể cho đồ vật của mình đến cha mẹ đến sa di ở trong tu viện đến những hành giả đang thực hành trong tu, tu viện à, và à, nói về người nghèo á, thì cũng có thể được cho được phép cho một số người nghèo khi họ đến tu viện ví dụ như đó là những người tù nhân tù nhân vừa được thả và những người lính trong quân đội khi họ đến tu viện thì tỳ khưu được phép cho họ đồ dùng hay cho ăn vân vân thì bởi vì sao vì vị tỳ khưu không có khi cho như vậy không mong đợi gì ở những người đó những người tù nhân hay những người lính nó không mong đợi gì ở họ hết à, và như vậy thì được phép cái vấn đề ở đây á, là nếu vị tỳ khưu cho mà với cái tâm mong đợi là được tạo mối quan hệ thân thiện đối với cư sĩ thì không được à, nhưng à, tâm của vị ấy có mong đợi hay không thì trong giới luật khó mà phân định cho nên à, nên là nó giới là nó về hình tướng là không được à, thầy nhắc lại là chỉ có thể cho cha mẹ hàng say di trong tu viện những người hành giả trong tu viện cho những người nghèo khổ đi khi đến tu viện à, như hạng người tù nhân mới ra tù hoặc là những người lính trong quân đội và kể cả những người trộm cắp đến à, đặc biệt thì trong giới luật có những trường hợp là à, ở tỳ khưu sống ở trong rừng mà à, gặp những người ăn trộm ăn cắp tức là những người làm cái nghề đó đó thì cũng phải cho họ thức ăn thậm chí phải tích trữ một một để dành một phần thức ăn nào đó để cho những người này bởi vì trong rừng thì không có thức ăn nếu không cho họ ăn họ có thể sẽ nổi giận và họ có thể hành hung đến vị tỳ cưu đó à, cho nên đó là một cách để mà, mà bảo vệ vị tỳ cưu yes, So in the Buddha time also near the Buddha's monastery, some uh, some beggars come uh, asking food. So So those people, Vande Ananda usually uh, may give a leftover food, uh, uh may, give, may give a, may say leftover food or usually bhikkhus are before eating they check in their bowl. If they cannot eat all, they may put uh, on the empty bowl, another bowl before eating. So I don't know if it is a leftover food or uh, so. Have uh, this kind of story giving you foods. Mm. Yes, Manda. Mm. thời Đức Phật thì có một số người ăn xin họ hay đến tu viện xin ăn ngày anh an để có cho họ thức ăn thừa của chư tăng à, thường chư tăng trước khi ăn à, các ngài sẽ kiểm coi thử cái sức ăn của mình là bao nhiêu và nếu bát của các ngài nhiều quá thì các ngài sẽ để ra một cái bát ừ, trống ừ, trước khi ăn à, và thì thức ăn đó thì thầy không biết là phải là thức ăn thừa hay là gì nhưng mà ừ, thì có những câu chuyện liên quan đến việc đó yes. so another dancer uh, maybe some people following Bhikkhu like a Vinabala time maybe to ask a Dhamma or like that After rather Bhikkhu finished Vainabada, may sit in the rest house trying to eat. The person uh, who want to listen Dhamma also following, following into the Bhikkhu also may be hungry at that time. So in those time, Bhikkhu makes uh, his food uh, after that, uh, give that person uh, to eat. So have uh, some tradition to cannot give a better one. Can give the same thing what you will eat. Uh, so in those cases, you can give. Uh, to just be uh, hungry, because uh, if uh, he is hungry, uh, he may not be able to listen to Dhamma. Yes, ma'am. May I ask again, uh, the, he, the bhikkhu gave the follower that man follow him before eating or after eating? Before you, before eating. Hmm. Yes. Mm. Before eating. Share, share the food. Hmm, yeah, share the food. So have a tradition or law. I, I cannot remember. I found that in the uh, Soda. So So cannot give a better one. The same thing you can give. Yes. Mm -hmm. Và thời Đức Phật, um, anh xin lỗi. Um, um, trong truyền thống hay là trong giới luật gì đó thầy không nhớ à, mà thầy có đọc à, có chỗ là um, khi mà chư tăng đi khất thực á thì um, có những người cư sĩ họ đi theo chư tăng đi bác cùng với chư tăng với cái ý định là sẽ hỏi pháp các ngài thì khi à, khi chư tăng đi khất thực xong thì đến cái chỗ có bóng mát các ngài sẽ ngồi xuống để thọ thực thì những người đó cũng chờ để được lắng nghe giáo pháp thì lúc ấy chư tăng có thể à, trộn cái bát của mình và chia một phần nhỏ một phần nào đó xin lỗi không phải nhỏ chia một phần thức ăn cho cái người đó À, để được ăn à, vì à, người đó có thể đi theo lâu và cũng bị đói bụng nếu đói bụng thì không thể nghe giáo pháp được không thể chú ý được cho nên vị tỳ khưu có thể chia cái phần thức ăn của mình cho vị đó nhưng mà thức ăn mà vị ấy chia không được phép tốt hơn cái thức ăn của mình đang ăn có nghĩa là nếu có món nào đó chia thì ít là vị tỳ kheo đó cũng đang có chứ không phải chia cái phần tốt đẹp nhất của mình cho vị đó rồi Vidicare không có cái phần đó yes so another one is a kapia like who do service to the bhikkhus to the monasteries that bhikkhu can give yes và đối tượng mà chư tăng chư tỳ khưu tăng được cho phép cho đến cho tứ vật dụng đến đó là người cấp giá là người hộ giới người hộ độ người phục vụ cho chư tăng à, cho tu viện làm việc ở trong chùa thì chư tăng được phép cho yes. so in Myanmar we saw some bhikkhus uh, uh, practice the uh, Unya rule so sometimes uh, they do uh, they do those bhikkhus that uh, do the ceremony donation ceremony So in those donation ceremony, so Bhikkhu also, most of the Bhikkhus, uh, Samniras, so but uh, lay, many lay people also uh, included. So those are donation we found, not like uh, individually as a group. Yes. Ở Myanmar thì thầy thấy ở một số nơi giữ giới luật á, trì luật thì thỉnh thoảng um, Thế chủ có những buổi lễ cúng dường và trong cái buổi lễ đó thì không những là có chư tỳ khưu chư sa di mà cũng có những cư sĩ nữa có những thành giả nữa cho nên cái buổi cúng dường đó là dành cho cho tập thể luôn chứ không phải là cho cá nhân không yes. Hmm. ok um, next, next question next, next question kính bạch ngài cho con hỏi cách để thấy một người đã chết đang ở cõi nào thì ngoài cách quán danh sách còn cách nào khác không thưa ngài à, this uh, may I ask in order to see where is a departed person now uh, where he or she has reborn is there any other way besides discerning nama and rupa so for those people not not have uh, uh, not have uh, ways to discern namarupa. So we, when we practice vipassana, so we can practice namarupa on self, outside everything, everyone, No, not just divided. Uh, so cannot differentiate it is divided or not divided. As in namarupa can practice. Yeah. But uh, if you want to know where they're reborn, so have uh, some uh, uh, may, may have uh, some some practice, some practice. So bhasya uh, where they're reborn. Uh, sometimes I need to practice casinos with dinosaur jhanas. Mm. Đối với um, ừ. cái, cái đối với việc quán danh sách á, thì à, không có cái cách nào mà để thấy quán người chết như đã chết như vậy hết bởi vì khi mà một người quán danh sách phân phân biệt danh sách thì người ấy, người ấy sẽ phân biệt danh sách bên trong và bên ngoài khi phân biệt danh sách bên ngoài thì là phân biệt chung tất cả các cái danh sách bên ngoài chứ không có phân biệt rằng người đó là người đã chết hay là người còn sống tức là không có cái đối tượng là người đã chết ở trong cái, cái tầm quán của một người đang quán danh sách à, cho nên câu hỏi này là kiểu như không đúng nhưng nếu mà muốn biết muốn biết người à, đã chết đang ở cõi nào thì cũng có cách à, hành à, đó là liên quan đến thiền samatha thiền chỉ là hành giả cần phải hành thiền kasina và đạt đạt đến các cái bậc thiền yes, mm. Mm. Câu hỏi khác, Bạch Ngài cho câu hỏi là chư Tăng chỉ hành thiền mà không học giáo lý thì có đắc đạo không thưa Ngài? Uh, may I, sir, may I ask? monks who only practice meditation without studying the teachings will they attain phala sir? so meditation at least uh, you need to learn meditation how to practice so when you learn meditation so it is a, uh, uh, a kind of teaching included so so teaching without learning totally, uh, you cannot meditate. So first of all, need to listen, need to learn, and later meditate. In this way, have to go. If so, can can attain a pala. So may not be all teaching, but uh, enough teaching for the practice. You need to learn. Yes. Okay. Mm. khi một người hành thiền thì người ấy cần phải học làm thế nào để hành thiền hay là học cách để hành thiền khi thì khi mà học cách hành thiền thì đó bao gồm là một cái loại giáo lý trong đó rồi là bao gồm giáo pháp trong đó rồi à, tuy nhiên người đó không học đủ thì cũng sẽ không biết hành ừ, cho đến nơi đến chốn cho nên người đó cần phải học từng bước cái cách hành thiền à, tuy nhiên là không cần phải học hết toàn bộ giáo lý giáo pháp mà chỉ cần học vừa đủ để thực hành à, à những cái bước của của thiền thì người đó có thể đắc được đạo quả And à, this question is quite long, so I may read in Vietnamese first. Um, con xin thành kính cúi đầu đảnh lễ Ngài và chư Tăng ạ. À. Câu hỏi thứ nhất kính bạch Ngài, chúng con có đức tin trong sạch nơi Tam Bảo, nhưng chúng con là người dân nghèo, muốn được làm đại thí chủ dân y ca thi ná ạ. Mà người nghèo như chúng con muốn đăng ký được làm đại thí chủ dân y ca thi ná thì rất khó ạ. À. Vì người Phật tử có điều kiện họ đăng ký trước rồi ạ. À. Vậy người nghèo như chúng con phải làm thế nào để được làm đại thí chủ dân y ca thi ná? Câu hỏi thứ hai, người nghèo như chúng con đủ duyên đủ phước được làm đại thí chủ dân y Katina nếu nếu vậy chúng con phải hộ độ chư tăng tứ vật dụng trong suốt 3 tháng chư tăng nhập hạ không ạ à? nếu phải hộ độ chư tăng trong ba suốt suốt 3 tháng thì người nghèo như chúng con không có điều kiện để hộ độ con kính bạch ngài chỉ dạy cho chúng con trong khi nghe pháp và đặt câu hỏi nếu có phạm lỗi lầm do thân khẩu ý chúng con xin thành tâm sám hối mong ngài và chư tăng hoan hỷ xả bỏ cho chúng con chúng con xin thành kính cảm ơn ngài Uh, I respectfully bow to Sarah and the Sangha. This uh, we have poor, pure faith in triple trims, but we are poor people who want to be the main donor of the Katina offering, but poor people like us want to register to be the main donor of Katina offering is very difficult because Buddhists who, uh, are, who have the good condition, they register first. So how should be, be poor people like us uh, to do to become a main donor to offer Katina rope? Okay. <laughs> so you may need to find out Bande Kaspa. Uh, <laughs> uh so, Kalamot. Mm. Bande Kaspa. uh, the, the word Bante say before. Kasapa. Oh, uh, you may need to find out. À, find out, yes, thank you. Uh-huh. À, câu hỏi thứ nhất Ngài trả lời đó là à, bạn chắc uh, phải cần đi kiếm Ngài Đại trưởng Lão Kasapa. Uh-huh. Mm-hmm. Kajit, Đại ca Yeah. Actually, not only Bande Kasapa, there some some other bandes also. So usually they go into Nirodha Samapatti, cessation absorption, or plus body, uh, Nirodha Samapatti, cessation absorption. Because once uh, uh, get up from the cessation absorption, so if someone have a chance to offer him, so can get present results, presently results. So uh, to get the results, uh, uh, need four conditions. Must be Nagami or Arahanta. Must be just wake, waking up from the cessation absorption. Uh, righteously earned properties, uh, having faith, uh, Chirana. If uh, these four qualities are completed, can get present results. So because of this, uh, uh, some boundaries, uh, especially in war time, go into cessation absorption and uh, trying to see poor uh, people who has a faith to support them to get uh, suddenly results. Okay, I will continue later. You translated this one Yes, Pante. Mm. Ờ, tức là ngài nói đùa là phải đi kiếm ngài đại trưởng lão Mahakasapa là ngài đại ca diếp à, tuy nhiên không chỉ có ngài đại ca diếp ờ, không đâu mà cũng có những vị bàn tê khác thì à, thường à, những ngày như vậy những ngày như vậy các ngài nhập vào diệt thọ tưởng định và sau đó các ngài xuất ra khỏi định ấy và nếu có ai cúng dường các ngài thì các ngài sẽ, thì người đó sẽ có quả báu trổ ngay trong đời hiện tại và thời Đức Phật một số ngài thánh tăng vì lòng thương tưởng đã nhập vào diệt thọ tưởng định và sau khi xuất ra thì các ngài đi gặp đi kiếm người nghèo để cho họ có được cái phước báu đó Ừ. là những điều kiện để quả phước trổ ngay trong đời hiện tại có bốn thứ nhất là đối tượng thọ nhận là bậc thánh Anaham hoặc bậc thánh Arahant thứ hai là vị ấy mới nhập diệt thọ tưởng định xuất ra thứ ba là người thí chủ có được vật dụng cúng dường một cách đúng pháp tức là à, lấy được bằng cách làm cái công việc chân chánh có được cái tài vật đó đó và cúng dường với tâm ừ, với lòng tịnh tín thì bốn điều kiện này sẽ khiến quả trổ ngay tức thời So usually he can support poor people, but one time, so he is getting up from the Nirodha body. someday he female come to him <laughs> wishing to donate uh, Vandekasaba. But Vandekasaba uh, drive out, not accept. So the all females are crying and go away. Our brother went to the Gion Deva. The Gion, the Deva female reported Gion Deva, we cannot donate oh, in this way you cannot do. So at, at that time, the king of Deva and uh, his wife, Suja, pretending <clears throat> disguising as a poor people, old, old goblins, like with the poor inside. So they create or uh, create a house uh, on the road of Banikasapa. So when Vanagasva, Vanagasva thought, oh, this old copper very cool. I never see before. So I will, I, I, I will accept their donation. So Gyanade was also uh, coming into the Vanagasva uh, offered. After offered, after being offered, so the smell, good smell of food spreading the holy city. So at that time, Vani Kasapa reflect, oh, this is a game of Deva, not poor people. Why you donate? Why you break uh, poor people's property? So Gema Deva told uh, Vanikasapa, I'm also poor people. <laughs> because uh, some devas, uh, they reborn in the Buddha's dispensation. They are brighter than him brighter than him. So because of this, uh, he, he is shameful. He have to have to stay. He has to stay only within his mansion because of shamefulness. So you may think uh, King of Deva, uh, King of is rich. Yeah, he also still poor. okay. Definitely. và bằng cách ấy ngài đại ca diếp đã giúp đỡ những người nghèo có một lần nọ có một thiên nữ đi đến để muốn cúng dường đến ngài thì bị ngài đuổi đi ngài không chấp nhận sự cúng dường của cô ấy thì cô ấy khóc than và trở về cõi trời tâu lại với thiên chủ đế thích sau khi nghe thiên chủ à, sau khi nghe thì thiên chủ hỏi là cô đã dùng cách gì để cúng dường ngài thì cô ấy trình bày là như tiếp cận và cúng dường như bình thường thì thiên chủ mới thấy rằng cách đó không hiệu quả và nên, cho nên à, thiên chủ mới cùng với vợ của ngài là ngài um, đi đến để tìm cách cúng dường đến ngày tại cái diếp ngày hai người giả làm một cặp vợ chồng rất là nghèo khổ già nua và à, đến nỗi mà ngài ca diếp khi nhìn thấy hai người thì ngài nói ô à, cặp vợ chồng này nghèo quá ta chưa từng thấy cặp vợ chồng nào nghèo như vậy ta sẽ chấp nhận sự cúng dường của họ thì à, hai vợ chồng sau đó mới đem cái đồ ăn mà nhìn từ xa thì trông là rất là tệ rất là dở à, và rất là um, um, kém phẩm chất à, thì đặt bát cho ngài thì sau khi ngài à, ngày thọ dụng thì mở ra đó thì là mùi hương của thức ăn cõi trời bay khắp cả kinh thành thì lúc ấy ngài mới dùng trí quan sát và biết đây là vua trời đế thích ngài quả trách là hỏi tại sao ông lại làm như vậy hay là tại sao ông lại đi cướp phần công đức của người nghèo thì là vua trời với đế thích mới trả lời bạch ngài con cũng là người nghèo <laughs> con chính là người nghèo bởi vì vua trời đế thích được tái sanh lên thiên giới vào thời kỳ không có giáo pháp và sau này khi đức phật xuất hiện trên thế gian à, nhiều người làm công đức đến tam bảo và đã tái sanh lên thiên giới sau nhưng có uy lực hơn rất là nhiều uy lực hơn cả à, vua trời đế thích và vua trời đế thích chỉ cảm thấy xấu hổ và chỉ ở trong cung điện của mình bởi vì kém y luật hơn với những chư thiên khác so với những chư thiên khác do vậy mà à, ở trong trường hợp này bạn nên suy xét rằng ngay cả vua và đế thích cũng là người nghèo đó nghe So it is a sudden divination of poor people. <laughs> so, uh, so, but uh, I may say Katina rule Katina law. Yeah, Katina law is a need to see Sangha as a benefit. For example, first donor come to monastery. So I will offer maybe this amount. But the second donor come and will offer bigger amount. <laughs> So as a law, need to need to accept a second donor like that. So by seeing Sangha as a benefit. because Akatina is uh, seeing Sangasa benefits, no one person's uh, authority. So, eh, but uh, practically it is a bit difficult to do. So, because a second donor can positive donor go away, so uh, not so uh, seem to be not so nice to do so. So because of this, uh, some uh, do like a group donation for example, uh, in Singapore, like our center. So because it's just a, say, as a valid rooms, So we our committee collect only very little money from from each person. So do buy better one rooms. So at that time, no one had chance to do lot of, lot of money. So so now it's a year in my village. Uh, because of pandemic, we have uh, people have donated a lot. So uh, normally, we don't want to do very big ceremony. So, yeah, for the for that uh, main robes, uh, so little money uh, from from every person. So, uh, we're we're buying the Gatina robes. Uh, so for the other properties, uh, no no valid according to Katina according to Katina robes. So as a, as a donor's wish uh, can donate. So never limit. But for the Katina robes, uh, we limit donation. So little by little from every person, we uh, our community collect. So you can do that. Yeah, then uh, uh, this depends on the monastery uh, tradition also. <laughs> yes, mm. I will mm. explain. Um, this is some ways. Mm. Yes, some ways. Mm. Ngài nói có một số định nghĩa về người nghèo nữa. Đó. Tuy nhiên ngài sẽ trả lời qua cái câu hỏi về Katina thì theo cái luật á, trong giới luật à, khi mà một người thí chủ thứ nhất đến thỉnh mời y dân y Katina và tác bạch về à, ước muốn cúng dường của thí chủ đó là một cái khoản cúng dường nào đó về cái vật dụng à, những cái món đồ thế này thế kia thì à, tác bạch với chư tăng như vậy thì sau đó thí chủ thứ hai đến cũng xin cúng dường y Katina và cúng dường với một khoản tứ vật dụng nhiều hơn lớn hơn thì trong luật đó là chư tăng phải nhận thí chủ thứ hai vì lợi ích của chư tăng đây là lợi ích của nhiều người chứ không phải của một người à, tuy nhiên à, mà phải à, để cho vị thí chủ thứ nhất ra đi từ chối thí chủ thứ nhất là một điều không tốt đẹp không có hay lắm cho nên thường là người ta sẽ à, họp thành một nhóm một nhóm để cùng nhau cúng dường ừ. như ở Singapore thiền viện mà ngài phụ trách đó thì cái um, ban hộ tự tức là người cư sĩ ban mà hộ tự là những người cư sĩ họ sẽ giới hạn tại vì một cái y chính y chính chỉ có một y thôi một miếng y một lá y thôi thì à, không có phải là một số giá trị quá lớn và đây là y mà quyết định là y tạo phước báu đó cho nên à, họ chỉ chấp nhận sự hùng phước cúng dường của mỗi người một chút xíu à, vật dụng để hùng vô cái lá y chính đó thôi chứ không nhận nhiều do vậy mà ai cũng có cơ hội cúng dường cái lá y chính đó và người có nhiều tiền cũng không không muốn bỏ vô đó được không không thể bỏ vô đó được với cái quy định như vậy à, và đó là một cách còn những cái y khác à, là không phải y à, Katina và đó là do ý muốn của thí chủ họ muốn cúng bao nhiêu thì họ cúng đó không có giới hạn còn đối với y chính thì bằng cách là giới hạn cái người hùng phước vô trong đó chỉ được hùng một số lượng rất nhỏ thôi để được chia cho nhiều người thì nhiều người có cơ hội cúng y Katina đó là một cách yes ma'am. Okay. À, And second question he asked, um, in case people like us uh, are fortunate enough to register and will be the main donor to offer Catinaro, so do we have to offer four requisites to the Sangha, mm, that monastery, during whole their three months of Vasa? If we have to do so, poor people like us don't have the condition to do so. So I respectfully request this first what is proper. But then may I explain more? In Vietnam, there is some uh, tradition people maybe consider and um, and tell to each other that if someone is the main donor of Katina of that year, they have to support fully treatment like food, etc. Mm-hmm. So that's become like a tradition in some place. Mm -hmm. And he asked, so no have this uh, rule to offer the whole three months. Only have rules. rule. so if uh, uh, need to see sangha's benefit, so if uh, one one devotees are more beneficial to the sangha, so that uh, that donor can donate a katina so only have this rule. So only have this rule. So so not have uh, such a rule to offer the whole vasa like that. Yes. Mm. Mm. So uh, usually this is a basic for the donor. Just uh, you apply to the monastery. So mona some monastery will accept your donation. If so, you will be main donor. Ừ. Ừ. câu hỏi thứ hai ngài trả lời là không có cái luật đó ở trong ờ, trong chư tăng không có cái, cái quy định đó tức là nếu mà thí chủ ca của năm đó thì không có quy định là thí chủ phải cúng tứ vật dụng trong suốt 3 tháng hạ mà mà chỉ có cái ờ, luật có nhắc là nếu thí chủ thứ nhất à, tác ý cúng với số lượng như vậy và thí chủ thứ hai tác ý cúng nhiều hơn thì chư tăng phải xem xét về lợi ích của sangha thì có thể chấp nhận thí chủ thứ hai chứ còn không có cái luật mà bắt thí chủ phải cúng ba tháng hạ suốt như vậy à, vì phần mà muốn cúng um, Katina thì bạn có thể đăng ký với một thiền viện à, một tu viện nào đó chùa nào đó thì họ có thể nhận cái sự đăng ký của bạn một số nơi có thể nhận Mm. He ừ. also asked forgiveness when they why listening or asking question, If any wrong body speak and mind, he would like to uh, ask forgiveness from Bante and Sangha. Mm -hmm. So um, the, there are many questions in the chat box. Có một số câu hỏi ở trong uh, cửa sổ chat như sau của somebody lang phạm con được nghe một câu chuyện một người vợ mang thai thèm thức ăn ngon nhưng nhà quá nghèo chồng thấy chưa tăng đi bác được thức ăn ngon nên tạo tạo tóc đắp y cạo tóc đắp y giả tăng đi khất thực vua nhìn thấy vị này chồng giả dạng sư mời vào cung cúng thức ăn khi vị này đi về nhà vua bảo tinh lính đi theo để xem biết chỗ ở sau này có thể thỉnh cúng dường nữa người lính đi theo và biết được câu chuyện nhưng nếu trình báo sự thật thì hai vợ chồng sẽ bị chém đầu và sợ làm vua mất đức tin và tâm bảo nên đã nói với dối, dối vua à, ra đến bìa rừng thì mất dấu không biết chỗ của sư ấy sau khi kể câu chuyện này, họ kết luận là lời nói dối nhưng đem lại lợi ích cho người khác như cứu được hai mạng người thì không có hại mà còn có phước nữa chỉ đức giới chứ không có tội con muốn hỏi câu chuyện này có trong Phật giáo Theravada không ạ người lính nói dối trong trường hợp này có phước hay có tội sư giảng thêm cho con con xin kính tri ân uh, à, bạn tê um, there's question that um, I have heard a story that there's uh, one couple, the wife, she got pregnant and she um, have a strong desire for the delicious food, but the family is too poor. And the husband, he saw the Sangha go Pindabata having a good food, then he uh, shave his hair and he uh, wear the robe and pretend as a um, bhikkhu and go for bintabata. And the king saw that bhikkhu mean uh, Fate Bhikkhu, the king invite, invited him to the pal- royal palace and offered the food. When this uh, Fate Bhikkhu left, the king asked one of his uh, attendants follow in order to know where he's living. Uh, later may invite again to come to offer Mm, the shoulder, his attendant, follow the bhikkhu and know the story. Uh, and he think himself, if he tell the truth for, of this couple to the king, then this couple may, may uh, die, may be killed by the king. And the king also may lose on the faith in the triple gems. Then the soldier uh, had lied to the king that uh, when I follow to the um, forest, then I lost him. Uh, I don't know his place. Uh, after uh, finish this story, the sto- storyteller told that um, this lie, but it bring the benefit for both, uh, like save to life and it's not harmful, but it also have merit, uh, punya, uh, although it may break the sila. So may I ask, Bante, this story, is it including in Theravada Buddhism or not? And in this case, the soldier who tell lie, um, mm, he uh, has bunya or he has uh, like, uh, like akusala and uh, Mm. Yes, that's on. Thank you, Bante. Uh, I have heard that story I think it may not be from the Deepika. Mm. I don't know very surely, but uh, I, I, think uh, just a story. So, but uh, uh so just saying I, that I heard is uh, not telling lie. He only say, "Oh, bhikkhus are disappeared from my eyesight like that." Mm. So uh, because he is a change clothes, so mm-hmm. yeah, this we bhikkhu, but a bit. <laughs> so <laughs> uh, the bhikkhus uh, <laughs> are are disappear from my eyesight. So yeah. so if so, yeah, he has a good good intention. As a much. he is surely good. But she, saying, yeah, like uh, we said before, need to be clever. Yeah, because uh, disappear from my eyesight, like, like that. If so, not telling a lie. Why aim is a he does role no more bhikkhus. <laughs> so change a little bit, but, uh, like, like that. Mm, story ending, maybe story end, you need to do nicely story ending. yes, yes, yes. Yeah, yeah. So it is all like uh, we have said. Mm. Yes, yes, thầy nói là thầy cũng đã nghe câu chuyện này rồi um, và hình như là không có trong tam tạng câu chuyện này có thật hay không thì thầy không chắc um, nhưng mà thầy nghe là như thế này hơi khác một chút à, cái lúc cuối á, là cái người lính khi mà nói với đức vua á, là nói rằng là à vị tỳ kheo không còn trong tầm mắt của con hay là biến mất khỏi tầm mắt của con à, thì thực ra cái người lính này không có nói dối là vì ông có tác ý á, là là là không thấy vị tỳ kheo nữa là thực ra là do cái ông đó ổng thay cái bộ y ra ổng bận lại đồ đời á cho nên là hình dáng của vị tỳ kheo biến mất trong tầm mắt của người lính thay vào đó là hình dáng của một người cư sĩ ý vậy cho nên là ông có tác ý là nói như vậy và nói như vậy là không phải nói dối và nói rất là khéo cho nên chúng ta nên làm cho câu chuyện này có một cái kết tốt đẹp hơn theo cách như thầy đã nghe thì đúng hơn so never he really do telling a lie so first of all, it is breaking morality. So as a as a law, it is no good. As a winning, are no good. So law is more for the society, intentions for own self. So society may not be good. Later follower may not be good. Also later uh, when the king know, uh, can blame him, can accuse him you are telling a lie may get a punishment. So it is some possibilities. Now, this is kind of saying maybe this disappear from his mind, inside, uh, my, from my inside. So, uh, so this is because I'm not telling a lie. You can give some reason. I didn't say something wrong. Um, nếu trường hợp mà vị này nói dối thật à, thì bị đứt giới và điều này là không tốt à, vì um, bản thân mình bị đứt giới thì không tốt cho bản thân nếu mình chỉ cư xử dựa trên cái phương diện là tốt đẹp lợi ích cho xã hội mà không có tốt đẹp cho lợi ích cho bản thân thì cũng không nên không đúng bởi vì à, trong trường hợp này khi nói dối như vậy thì một lúc sau nếu đức vua biết được thì cũng sẽ phạt cũng sẽ không tin tưởng và cũng sẽ phạt rồi ừ, nhiều cái chuyện nữa xảy ra bắt phạt vân vân do vậy cũng chưa hẳn là mình nghĩ là làm lợi ích cho người khác bằng cách nói dối thì sẽ tốt đẹp lâu dài ừ, ừ, và nhưng nếu mà vị này nói khéo như vậy tức là nói theo cách của thầy nghe đó là à, người tức là vị tỳ kheo biến mất khỏi tầm mắt của con thì là người này không à, khi nếu bị nhà vua bắt phạt hỏi tại sao thì ít nhất ông đó có cái lý do rằng là con không có nói dối con chỉ nói đúng sự thật là là không còn thấy vị tỳ kheo nữa ừ. okay so I think uh, we time is up but we should stop huh yes Mante so mm. there the remaining questions will be asked for the next week okay, ừ, vâng, là đã đủ rồi có thể chúng ta sẽ nên dừng tại đây những câu hỏi còn lại sẽ được hỏi vào lần sau mà okay we will separate yes Mante. yes Mante, please lead out Ittawata cha amehi Ittawata cha ammehi Sambadam bonya sambadam Tampatam punya sambadam. Tabe dewa numodantu. Tabe dewa numodantu. Sabba sambati siddhiya. Sabba sambati siddhiya. Idame nyadinam hotu. Idame nyadinam hotu. Sukhida hundu nyadayo. Sukhita hundu nyatayo me Idame Bonyam. Idame Bonyam. Asawakaya Waham. Asawakaya Waham. Hodu. Hodu. me Silam. me Silam. Nibbanasa. Nibbanasa. Achayo. Achayo. Hodu. Hodu. Mama Bunya Bhagam. Mama Bunya Bhagam. Sava Satanam. Sava Satanam. Vajemi. Vajemi. Tesabe. Tesabe. Mesamam. Mesamam. Bunya Bhagam. Bunya Bhagam. Lavandu. Lavandu. Sadhu. Sadhu. Sadu. Mm. Sadu. Thank you, Bante, very much mm. uh, for the delivery. Mm, I respect Bante. Sadu, sadu, suke, hodu, nevanasa, bachyo, hodu. Chúng ta chúng chúng ta đánh lấy